كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل إنه فقد فاز المتقون بعدك احمد الله سبحانه وتعالى كذلك كوم بسلنا سلامة كنتم صلى الله عليه وسلم na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu cha kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala fataqwa Allah ibadallah swala kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala enyi waja wa Allah wasiyatul awwalina wal akhirin ni usia wa wale watu wa mwanzo na wale waliokuja kwa hali ya kuchelewa kwa huu usia ni usia wa wale waliotangulia kabla yetu na sisi pia tuwe ni wenye kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala ibadallah yani waja wa Allah hadithun عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل بفلاة من الأرض فسمع صوتا في سحابة اسق حديقة فلان فتنحى ذلك السهاب فأفرغ ماءه في حرة فإذا شجرة من تلك الشراج فقد استوعبت ذلك الماء كله فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته فقال له يا عبد الله ما اسمك قال فلان للاسم الذي سمع في السحابة قال له يا عبد الله لما, لما تسألني عن اسمي فقال إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول اسق حديقة فلان لاسمك فما تصنع فيها قال أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثه وفي رواية وأجعل ثلثه في المساكين والسائلين وابن السبيل رواه مسلم حديث أبو هريرة رضي الله عنه حكيت يا مسيمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما سممتم صلى الله عليه وسلم بينما رجل بفلات من الأرض وكتمت أكي وكتك أرضي إليو تبراري فسمع صوتا في سحابة أكسكي صوت موينغوني إسك حديقة فلان إيه موينغ نشلزيا شامل فلان فتنحى ذلك السحاب yale mawingu yakasogea faafragha mauhu fi harratin yale mawingu yakamwagia maji yake katika ardhi ambayo ina mawe meusi faidha shajaratun min tilka shuraj kad istawabat dhalika almaa kullah mara mfereji katika mifereji ambayo ilikuwa katika hilo eneo umekusanya maji ya hiyo mvua yote yakawa ni yenye kutiririka yakawa yanaelekea upande fatatabaa almaa yule mtu ambaye alikuwa amesikia sauti mawinguni ikisema jisherezea shamba la fulani akaanza kuyafuatilia yale maji faidha rajulun qaimun fi hadiqatih mara akamkuta mtu akiwa amesimama katika shamba lake yuhawilu lmaa bimishatih akiwa anaelekeza maji yake kwa kifaa chake kuelekeza katika shamba lake. Fakala lahu, yule mtu ambaye alikuwa anafuatilia maji akasema kumwambia yule mtu ambaye amemkuta shambani, ya Abdallah, e Abdallah, masmuk, wewe unaitwaje? Jina lako ni nani? Qala fulanu yule mwenye shamba akasema, mimi jina langu ni fulani, lilismi alladhi samia fi sahaba, jina ambalo yule mtu alisema kwamba mimi jina langu ni fulani, ni lile lile jina ambalo yule mtu alilisikia likitajwa katika mawingu. Faqala lahu, yule mtu mwenye shamba akasema kumwambia yule aliyekuja, ya Abdallah, e Abdallah, e mja wa Allah, lima tasaluni an ismi, kwa nini unaniuliza kuhusiana na jina langu? Faqala, yule mjaji aliyekuwa nafuatilia maji akasema, inni sami'tu sawtan fi sahabi, mimi nimesikia sauti mawinguni alladhi hadha ma'u mawingu ambayo haya ndiyo maji yake yaqulu iski hadikata fulani hiyo sauti ilikuwa nasema nyeshelezea shamba la fulani lismika na jina ambalo lilikuwa limetajwa ni jina lako wewe fama tasnau fiha kitu gani ambacho wewe unakifanya katika hili shamba lako qala yule mtu mwenye shamba akasema amma idh kuta hadha. Ama wewe ikiwa utasema hili na ikiwa utauliza hili, fa inni andhuru ila ma yakhruju minha, mimi naangalia kile ambacho kinatoka shambani, naangalia mazao ambayo yanatoka shambani. Fa atasaddaqu bithuluthi, natoa sadaka kwa thuluthi yake. Wa akulu ana wa iyali thuluthan, na ninakula mimi na familia yangu theluthi nyingine. Wa aruddu fiha thuluthahu na narudisha shambani theruthi nyingine iliyobakia. Kwa naangalia kile ambacho kinatoka shambani, naangalia mazao ambayo yanapatikana, theluthi moja natoa katika njia ya Allah, theruthi nyingine ni kwa ajili yangu mimi na familia yangu, na theruthi nyingine ninairudisha shambani. Wa fi riwayatin, na katika riwaya nyingine yule mtu anasema wa aj'alu thuluthahu fil masakini wasailina wa ibnis na najalia theluthi moja katika theluthi tatu kwa maskini na wale ambao wanaoomba kwa sababu ya matatizo waliokuwa nayo na wale ambao wametatikiwa na njia rawahu muslimun hii hadithi ni sahihi iko katika sahihi muslim tumeona namna ya yale ambayo yalielekezwa katika hii hadithi yalivyo jambo la kwanza kabisa ambalo tumeliona tunaona jambo la kudhibiti karama kwa mawalii wa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa wale ambao wanasimamia haki za Allah na haki za waja. Mtu ambaye yuko ardhini, yuko hai, anaendelea na shughuli zake, lakini jina lake likawa ni lenye kutajwa mawinguni, yana Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah akiwa anaamrisha malaika ambaye anasimamia jambo la mvua, mvua inyeshe ili maji yake yaingie katika shamba la mtu fulani, kutokana na yale ambayo yeye alikuwa anayafanya katika haki za Allah na haki za waja wake. Ibadallah, enyi waja wa Allah, fil hadith bayanu fadilati sadaqa, katika hii hadithi hii ambayo tumetangulia kuileta kuna ubainifu wa ubora wa mtu kutoa sadaka katika kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amemruzuku na kumpa na jambo la kutoa sadaka kuna aya chungu mzima ndani ya Qur'an. Kadhalika kuna hadithi nyingi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam zikiwa ni zenye kuamrisha swala kutoa sadaka, lakini zikiwa ni zenye kuelezea ubora wa mtu kutoa sadaka. Miongoni mwa aya ambazo zinaonyesha ubora wa mtu kutoa sadaka, qala Allahu ta'ala, amesema Allah subhanahu wa ta'ala man dha alladhi yuqridu Allaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan kathira, nani atakayemkopesha Allah subhanahu wa ta'ala kopesho lililokuwa zuri, alafu Allah akawa ni mwenye kumwongezea yeye kumwongezea kulikokuwa kwingi. Mtu anapokuwa anatoa sadaka katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, anapokuwa anatoa sadaka katika njia zake zinazohitajika kisheria, basi Allah subhanahu wa ta'ala anakuwa anampa yeye zaidi na zaidi, na mtu awe anaamini kwamba anapokuwa anatoa sadaka hapungukiwi na chochote katika mali yake, bali Allah subhanahu wa ta'ala atampa kilichokuwa bora katika hii dunia, lakini vile vile akhera atampa zaidi na zaidi na zaidi na zaidi kwa kule kutoa kwake sadaka. Waqala ta'ala, na amesema Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون نوالا أنبونا توم لزاو كتك يا الله سبحانه وتعالى كتك يا الله سبحانه وتعالى كشفوا عوفوا تلزيك ويالي وليو يفاني مسلمانكنا مأوذي بعد يكتوكواهو هاو سمانجي واتو ولا هوا فاني مأوذي لهم أجرهم عند ربهم حوات أجر واو أفكم لواو ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون نهوتكو نخوف ولا حوتكو ونهزون وكير أبت واو ومكفان كتك دين الله سبحانه وتعالى وقال صلى الله عليه وسلم نعم سممتم صلى الله عليه وسلم الصوم جنة فونغا من قاو wassadaqatu tudfiu lkatiata kama yudfiu lmau nnara, na sadaka inafuta makosa ambayo mtu anamkosea Allah subhanahu wa taala, na kadhalika sadaka inakuwa inazima makosa ambayo mtu amemkosea Allah, kama vile ambavyo maji yanavyokuwa yanazima moto. Kwa hizi ni baadhi ya dalili ambazo zinaonyesha umuhimu wa mtu kutoa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na tumemwona huyu mwenye shamba ambaye jambo lake tumelieleza katika hadithi iliyotangulia, kile ambacho kilikuwa kinatoka shambani, sio kwamba chote alikuwa nakula yeye, hapana, bali kulikuwa na fungu maalum ambalo yeye alikuwa analitoa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na katika njia za kheri. wa lakum bil ولكم بالقرآن sunnah ونفعني وإياكم لما فيهما من الآيات والحكمة أقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل إنه فقد فاز المتقون إن وجه الله نكون pamoja na نكون nafsi yangu الله سبحانه وتعالى ففي الحديث المتقدم بيان فضل أكل الإنسان من عمل يده والإنفاق على عياله منه حديث hadithi iliyotangulia Tumeona na ndani yake kuna ubora wa mtu kula kutokana na kazi ya mkono wake. Kadhalika tumeona ubora wa mtu kuhudumia familia yake kichakula na kimavazi na vitu vya sampuli kama hiyo. Jambo la mtu kutokana na kazi ya mkono wake, hili ni jambo bora kuliko kusubiria upewe na wewe kujihudumia mwenyewe ni bora zaidi kuliko kuwaomba watu wakupe, ili uwe ni mwenye kuihudumia familia yako. Na hili limekuja katika hadithi sahihi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, ma akala ahadun tuaman qattu khairan min, min an yakula min amali yadi, hatokula yeyote chakula ambacho ni bora hatokula yeyote chakula ambacho ni bora kuliko yeye kula chakula ambacho kinatokana na kazi ya mkono wake, kuliko kula chakula ambacho yeye anakitafuta mwenyewe. Wa inna nabiya Allah Dauda kana yakulu min amali yadihi, kwa sababu nabii wa Allah subhanahu wa ta'ala Daud alikuwa anakula chakula kinachotokana na mkono wake, kinachotokana na yeye kufanya kazi kwa jambo la kufanya kazi ni jambo ambalo tunahimizwa na sheria. Haitakikani mtu awe mvivu, bali bali mtu kwenda kukata kuni akaenda kuuza kwa ajili ya kupata riziki, hili ni bora zaidi kuliko yeye kufanya kazi ya kuomba watu. Kwa tufahamuni kwamba kufanya kazi hili ni jambo ambalo tumeamrishwa kisheria. Tena ahlul ilmu wanatuambia hakuna kazi ambayo iko mbali na haramu kama kazi ya kilimo ambayo huyu bwana alikuwa anaifanya. Hii kazi ya kilimo sio kazi ya watu ambao wameshindwa na mipango, watu ambao hawajasoma. Hapana, inawezekana mtu akawa na mipango yake na mtu akasoma akafikia alipofikia, lakini bado akawa anafanya kazi hii ya kilimo. Hawa watu bora ambao walitangulia walikuwa wanafanya hizi shughuli, kama tulivyoona huyu mtu ambaye ametajwa katika hii hadithi, na tuone kwamba watu wanapokuwa wanafanya kazi ya kilimo katika misingi ile sawasawa utakuwa unapita katika njia za kisheria, tena njia za as-salaf as-salih. Hii ni kwenye upande wa kufanya kazi na mtu kula kutokana na kazi ya mikono yake, lakini vile vile wewe unapokuwa unapata unachokipata, basi hakikisha unasimamia familia yako usimamaji uliokuwa sawasawa. Qala sallallahu alayhi wasallam fi hadithin sahihin, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi sahihi dinarun anfaktahu fi sabilillah dinari moja ambayo wewe utakayotoa katika njia ya Allah wa dinarun anfaqtahu fi rahba na dinari moja ambayo wewe utamlisha mtumwa wako kama utakuwa na mtumwa wa dinarun tasaddaqta bihi ala mukinin na dinari moja uliyotoa sadaka kwa maskini wa dinarun anfaqtahu ala ahlika na dinari moja ambayo wewe takwa kama huduma kwa watu wa nyumbani kwako, adhamuha ajran alladhi anfaktahu ala ahlika, dinari ambayo ina ujira mkubwa mno ni ile dinari ambayo wewe umeitoa kwa hali ya huduma kwa watu wa nyumbani kwako. Fanya kazi kile unachokipata kwa ajili ya familia yako, usije ukaisahau familia yako, bali unapokuwa unakula wewe na familia yako ile, unapokuwa unavaa wewe na familia yako uvae. Hii hadithi iko katika sahihi Muslim. Baada ya kama mtu wewe unafanya mambo ya kheri kwenye kutoa, lakini kama itakuwa unaipuuzia familia yako, utakuwa unafanya makosa. Bali hata katika sadaka ya kawaida, sawasawa itakuwa msikitini, sawasawa itakuwa kwa watu wanahitajia, lazima uitangulize kwanza familia yako kisha inakuwa sawasawa katika hali ya chakula na kunywa na sehemu ya kulala. Halafu baada ya hapo uangalie sadaka zingine za kawaida, na haya ndiyo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia ndani ya Qur'an, wabtagh fi ma ataka Allahu ad-dara al-akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya, natafuta kwa yale ambayo Allah amekupa nyumba ya akhera, na wala usisahau fungu lako katika dunia, kila ambacho Allah subhanahu wa ta'ala anakuruzuku, usiwe bakhiri, toa katika njia ya Allah kwa ajili ya kutengeneza akhira yako, lakini wakati huo huo usisahau fungu lako wewe kwa ajili ya dunia yako. Kwa toa katika njia ya Allah, lakini vile vile uwe na fungu lako, uhakikishe unavaa vizuri unakula vizuri, unalala pazuri, wewe na familia yako, hali iwe kwa sura ya namna kama hiyo wa fil hadith husn tadbiri al-umur, katika hii hadithi ambayo tumetanguliza hii kuna uzuri wa kupangilia mambo. fa hadha rajul kana yusinu tadbira, huyu mtu huyu ambaye jina lake limetajwa na Allah subhanahu wa ta'ala, alikuwa anapangilia vizuri mambo yake. Kila ambacho alichokuwa nakipata alikuwa anakipangilia katika sura ya uzuri, na hivyo hivyo unatakikana wewe katika mambo yako utakayokuwa unayafanya uyapangilie upangiliaji uliokuwa mzuri hadha rajul lam yakun bakhilan huyu mtu huyo ametajwa katika hii hadithi hakuwa bakhili walam yunfik bijamii mali na hakutoa mali yake yote bal kana yuwadhiuhu bali mali yake alikuwa anaigawa kwa ajili ya hili yakulu Allah subhanahu wa ta'ala anasema Allah subhanahu wa ta'ala wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha كل البسط فتقعد ملوما mahsura usijalie mkono wako kuwa ni wenye kufungwa katika shingo lako ukawa bakiri ukawa hautoe katika njia za kheri wala tabsutuha na wala mkono wako usiukunjue kula albasti ukunjuaji wa namna yote yani ikawa unachokipata chote ukawa unakitoa katika njia za kheri fatakuda maluman mahsuran, ukawa ni mwenye kukaa hali ni mwenye kulaumiwa, mwenye hasara. Kwa lazima unapata kupangilia vizuri, usiwe bakiri, toa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini lazima kuwepo na mafungu kwa ajili yako wewe na familia yako. Lakini pamoja na hayo, kama ni mkulima, lazima uweke fungu lingine kwa ajili ya kuendeleza shamba lako, na kama mfanya biashara kuna fungu kwa ajili ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuna fungu kwa ajili ya wewe familia yako, lazima mtaji wako uusimamie, uhakikishe unaendelea kukua, ili hizi kheri zote ziendelee kupatikana kwako katika maisha yako haya dunia kwa ajili ya kutengeneza akhera yako.